Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Ya ayyuhal muddaththir. Ewe uliyejigubika. Qum faandhir. Simama uonye. وربك فكبر na Mola wako mlezi mtukuze, وثيابك فطهر na nguo zako zisafishe, والرجز فاهجر na yaliyo machafu ya hame, ولا تمنن تستكثر wala usitoe kwa kutaraji kuzidishiwa. ولربك فاصبر Na kwa ajili ya Mola wako mlezi subiri. فإذا نقر في الناقور basi itapopulizwa barugumu fadhalika yawma idhi yawmun asir siku hiyo basi itakuwa siku ngumu alal kafirina ghayru yasir kwa makafiri haitakuwa nyepesi darni wa man khalaqtu wahida niache peke yangu na niliyemuumba وجعلت له مالا ممدودا Na nikamjalia awe na mali mengi وبنين شهودا na wana wanaonekana ومهدت له تمهيدا na nikamtengenezea mambo mazuri kabisa. ثم يطمع أن أزيد Kisha anatumai nimzidishie. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا Hasha. Kwani hakika yeye alikuwa akizifanyia inadi aya zetu. سأرهقه صعودا Nitamtesa kwa mateso yasiyowezekana. إنه فكر وقدر Kwani hakika yeye alifikiri na akapima. فقتل كيف قدر Basi ameangamia. Vipi alivyopima? ثم قتل كيف قدر Tena ameangamia. Vipi alivyopima? ثم نظر Kisha akatazama, abasa wa basar kisha akakunja kipaji na akanuna thumma adbara wastakbar kisha akaipa kisogo haki na akatakabbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar na akasema haya si chochote ila ni uchawi ulionokuliwa In hadha illa qawlul albashar aya si chochote ila kauli ya binadamu. Sauslihi saqar, nitakuja mtia kwenye moto wa sakar. Wama adraka ma saqar, na nini kitakujulisha ni nini huo moto wa sakar? la tubqi wala tadhar au aubakishi wala hausazi lawahatun lilbashar unababua ngozi wenyeusi alaiha 19 juu yake wapo 19 wama ja'alna ashaban وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر na tukuwafanya walinzi wa إلى ila wala hatukuifanya idadi yao hiyo ila kuwatatanisha waliokufuru wapate kuwa na yakini waliopewa kitabu na wazidi imani wale walioamini wala wasiwe na shaka waliopewa kitabu na waumini na wapate kusema wenye maradhi katika nyoyo zao na makafiri Mwenyezi Mungu amekusudia nini kwa mfano huu Ndiyo kama hivyo Mwenyezi Mungu humwacha apotea amtakaye na humuongoa amtakaye na hapana yeyote anayejua majeshi ya Mola wako mlezi ila yeye tu na haya si chochote ila ni ukumbusho kwa binadamu Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Suratul Muddathir imeteremka Makkah Sura hii tukufu inamhimiza mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam awaonye watu wake na amtukuze Mwenyezi Mungu mtukufu na ayaache yasiyofaa kutokana naye na imesimulia habari za kupulizwa baragumu na shida za adhabu zitazowashukia makafiri na inamuamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam amwachilie mbali anayepinga fadhila alizofanyiwa na kisha anatumai bado azidishiwe bila ya kutambua wala shukrani. Na sura imebainisha vipi kulikuwa kufikiri kwa huyo mwenye kupinga na kuikataa Qur'an na ikafafanua vipi itakuwa adhabu yake katika moto wa Saqar ambao unaelezwa kwa njia ya kutisha na kuhofisha. Na ikataja habari za nafsi kwa zinavyochuma kheri au shari na ikaeleza hali ya watu wa mkono wa kulia na wanavyowakejeli wakosefu kwa kuwauliza nini kilichowasukumiza motoni. Na sura imehitimisha kwa kusimulia kuwa Qur'an ni ya mwenye kutaka kuaidhika na wenye kuaidhika ndiyo watu wa chamgu na ndiyo wenye kupata msamaha. Ewe uliojigubika kwa maguo, inuka hapo kitandani na uwahadharishe watu na adhabu ya Mwenyezi Mungu ukiwa hawaamini. Na mkusudie Mola wako mlezi mahususi kwa kumtukuza nasafisha nguo zako kwa maji kuzitoa najisi na iache adhabu yaani kuwa daima mwenye kujitenga na yanayopelekea kupata adhabu wala usimpe mtu yeyote kwa kutumai kupata zaidi kwake katika kile unachompa na kwa ajili ya kumridhi mwana wako mlezi subiri na stahamili juu ya maamrisho na makatazo na kila jambo la juhudi na mashaka na nitakapopulizwa baragumu huo ndiyo wakati wa siku ya shida kwa makafiri wala siwepesi kwao kujitoa na majadiliano ya hesabu na vitisho vinginevyo niache peke yangu na huyo niliyemuumba kwani hakika mimi ninatosha kukukifia mambo yake nimemjalia mali yaliyokujuliwa yaliyoenea yasiyotindika na wana wanaotokea hadharani naye na nikamkunjulia cheo na ukubwa kwa ukunjufu uliotimia. Kisha tena anatumai nimzidishie mali na wana na cheo bila shukrani yoyote. Kuivunja hiyo tamaa yake tunasema kwamba kwa kuwa yeye alikuwa akikadhibisha kurani kwa inda, tutamgubika kwa adhabu yenye mashaka wala hataweza kuikwepa. Hakika yeye amejifikiria nafsi yake na akajitengenezea ya kuyasema ya kuitia ila Qurani. Basi kwa hivyo amestahiki kuangamia huko. Vipi alivyojiandalia kutia ila hiyo? Kisha akastahiki maangamizo hayo. Vipi alivyojiandalia kutia ila hiyo? Kisha akaziangalia nyuso za watu. Kisha akakunja uso wake na akazidi kukunja kisha akaipa mgongo hakina akajivuna kwa ati haitambui na akasema haya si chochote ila ni uchawi ulionukuliwa kutokana na watu wa kale maneno haya si chochote ila ni maneno ya viumbe alivyojifundisha Muhammad na akadai kuwa ati ametoka kwa Mwenyezi Mungu nitamtia motoni anguwe humo na nini kitakujuvya hiyo jahanamu ni nini haibakishi nyama wala haisazi fupa ila italiunguza tu ngozi babuke wenye usi juu yake wako kumi na tisa wanaoangalia kazi yake na kuadhibu waliomo na hatukuwafanya wa motoni ila ni malaika na wala hatukuifanya idadi yao ya kumi na tisa ila kuwapa mtihani waliokufuru wapate yakini waliopewa kitabu yani Biblia, Mayahudi na Wakristo, kwamba inayosema Kurani juu ya walinzi wa motoni ni kweli tupu itokayo kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, kwa kuwa hayo yanakubaliana na vinavyosema vitabu vyao, na ili waliomwamini Muhammadi ipate kuzidi imani yao, na wala wasiatilie shaka hayo waliopewa kitabu na waumini na wenye maradhi ya unafiki katika nyoyo zao na makafiri waseme Mwenyezi Mungu anataka nini kwa idadi hii ajabu? Kwa mfano kama huu uliotajwa kwa kupoteza na kuongoa. Ndiyo Mwenyezi Mungu huwapoteza makafiri na kuongoa waumini. Na hapana anayewajua askari wa Mola wako mlezi jinsi walivyokuwa wengi mno. Ila yeye subhanahu wa ta'ala na huwa si chochote. Ila ni kumbusho na kitisho kwa binadamu.